Quimsa Kaj capítulo. Casado kunapa imainam en manta. Warmikuna. Hamkunapas ya kasuichik. Chainapim Dios papalabrampi Josa husakunapas, mana rima payachkasqalla allin kawsasqaykichikwan iñinqaku. Respetuan jawaspam kawsasqaykichikta hawaspam iñikunqaku. Hamkunapaq sumaq kichik Hakachun amaya, kichik pichu, jorimanta. Ala nitaq qurimanta, kuilla pichu. Nita fino pachawan pichu. Suma sumaq kaynikichikqa sunquyk'ichikmantayalluq simuchun. Chayna hawkalla kausakuspam sumahlyanya espirituyos kankichik. Chayna dios pa tukuq kasqanraykum Diospa pa tiempo tiempo pipas chainam karga, Dios Dios le warmikunapas sumaq kayninqa. Josankuta Dios Osankuta Abraham tarapas Abrahamtam Señor Ni nispan. Hankunapas allintaruras ruraspaykichinqa Paipacastan hinam kankichik. Manami Matapas Manchakun Husakunapas warmikichikuwan ya allinllata kawsaychik. Paikunataha pakih basuta Dios pa favor Ningmanta herencia jangraiko chainapi chaynapi haikichikta Dios Huxon Goya, siente ñakariqkunamanta. Qamkunaqa kuya kawsakuychik huk sunqulla, kuspa, kuyanakuspa, o hinaspa umillakuspa. Amaya kutichinakuichikpas, mana nita insultu ancho. Dios Kichik, kichik, ninta chaskina y pahmi. Chaynaqa pipas vidanta kuya grunaja, Inaspa kusikuyta Muna gronaga, amayar amayari machuncho. ingañotaja amayari machuncho. Manallinta ya allintaña rurachun. Hawka kausaita maskaspanya chainatanya kausachun, Señor cuidachkanmi allin ruraq Señor pai mañakusqankutaqa. paija mana allin kunapa kontrampim kachkan. Yagachun pipas kichikman imanasunkichikman allinllata kichikman tanya rurasqaykichikmanta ñakarispaqa, maynakusisqam kankichik. Amayaman chakuichikcho pitapas, nita hukman yaychikchu. Aswanja señor ninchik Cristo, chuyakasqantayasun quykichikwan rejsikuychik. Inaspayatuku y tiempo lestulla kaichik, imam kris manta tapos uptikichik clarota contestakunaikichikpaq. Chaytaja ruraichik umillakuspaya, inaspa respituan ya. Allin concienciayuhya kawsakuychik, chaynapi Cristuman iñisqaykichikrayku rimas kaqkuna hupuncha huk punchaw kunankupa. Dios munaptinqa, manta manta ñakarayqa allinmi. Manallin rurasqayki chikmanta ñakariymi ichaqa ...kristupas Cristupas chulla kutillatam ...ñakarirja ñuqanchikpa ...uchanchikmanta... Payqa karqa mana uchayuqmi, ichaqa mana allin runakunata Diosman pusawananchikpaqmi ...ñakarirja... Aychapi wañukuchkaspapas, espiritupa yanapakuyninwanmi kawsarimurqa. Espiritu perispanmi, willamurja prisukaj espiritukunamanpas. Paykunam pacienciawan Dios Dios boquita mana kasukurhakuchu, bukita posa ruranankama. Bukipiqa pusaq salva yakumanta chayacom Chayacom Ricchacom bautizaqkuna yakuman. Chayuan ñuqanchikpa salvas kanchik. bautismoja manam cuerponchiktaqa limpianchu. Chaywanga Diosta mañakunchik conciencianchikta pa causa Jesucristupa kawsarimusqanwanmi. Paime wicharerja hanaq pachaman, inaspam kachkan Dios ángel Paytam kasukun kunapas, chainatach chaynataq kunapas.